і заодно руками правосуддя знищити того, кому не в змозі протистояти сам. А що? Це дуже схоже на Деркача в його дусі. Як ви гадаєте, перебив його роздуми Вадим, Жора збирався залягти на дно. Може бути. Забрав би з собою Василька і зміючку та й повіявся з Узені. Тим більше, що обставини дуже сприятливі, мовляв, тут загрожують моєму життю, тікає від гріха подалі, гроші ж дозволяли. Чимало нагріб, поцікавився Вадим, який не встиг побачити протоколи обшуку. Еге ж, та нам таке не снилося. Два тайники знайшли. В одному сорок золотих царських червінців а в другому 250 тисяч радянськими. І знову промайнула Матвія Петровича думка, що надто багато, що не зібрати такі гроші у провінційному місці навіть за допомогою рекету. Забагато, сказав і Вадим, хубацько загальмувавши біля самісінького ганку, на якому стояла усміхнена катруся. Сьогодні клієнтів побільшало, крім рефрижератора. Ще й досі стояв на майдані, біля кафе зупинились два вантажних зіли. Шофери на веранді уминали за обидві щоки запашний борщ. Приймайте гостей, весело мовив шеремет, коли Явдоха підійшла до їхнього столика. Якась зачарована дорога сама до вас привела. А таки чарівна, сміхнулась господиня. Хто хоч раз тут побуває? не завжди знову приїжджає. А от мене, приміром, одне хвилює, мовив Вадим, з непідробною стурбованістю дивлячись на катрусю, що саме допомагала матері накривати на стіл. Як це й досі ніхто звідси не викрав таку квіточку? А я не крадуся, заширилась дівчина. Шофери за сусіднім столиком засміялись, а високий юнак з чорними, як смола, кучерями вигукнув Красти треба вміти. Ось повернуся з рейсу та й покажу, як це робиться. Вдався, удавано сердито поцікавилась Явдоха. Ну, ти поговори з такою тещею, розвів руками юнак і підвівся за столом. Все одно украду. У нас у циганів це у крові. Ой, ні, уже перекоти поле, незлобливо ляснула його по спині Явдоха. Та гарбу свою не забудь. Трапляється, щось забувають? спитав Вадим. Усяке буває, сказала Явдоха. Та нащо далеко оце ходити? Воно на майдані. Другий день стоїть гора залізяча. Хазяїн дідько вхопив. І справді підвів голову шеремет і поглянув на рефрижератор. Куди це тілач подівся? Колхіда, здається, чи Камаз там був? Камаз, підтвердив Вадим. А номер запам'ятав? Ні, тихо мов Вадим. Багнюком був заляпаний. От літери пам'ятаю. А Ч М. Крутий учора один під ногами, трохи не до обіду. Очі не пасе? Хм, а саме таке зачухане, що й пикане голову. Прозирливо скривилась Катруся і пішла на кухню. А куди ж він зник? Шеремет відсунув від себе тарілку. Та кудись ходив. Явдоха перераховувала гроші, потім прибіг, фургону той відчепив і погнав, як скажений. Якийсь час слідчі мовчали. Катрусю, сонечко, нарешті вкнув Вадим. Ти часом не знаєш, куди він ходив? А дзвонити, обізвалась з кухні дівчина. На пошту. Вузень, казали люди, і ще кудись. Хм. П'ять КРБ на автомат розміняв. Приведи дільничного, наказав Матвій Петрович Вадиму. Треба розібратись. Одразу. За дверцятами фургона стояли до самісінького верху ящики з поганенькими яблуками, а за ними все було забите.